บุ๊กทูสิบสี่สีาร์นาหิมะสีขาว salju b e r w a r n าพุทธิพระอาทิตย์สีเหลือง matahari berwarna kuning. Som si som. Buah jeruk berwarna oranye. Cherry si deng. Buah ceri berwarna merah. Tong fa si fa. Langit berwarna biru หญ้าสีเขียว rumput berwarna hijau ดินสีน้ำตาล tanah berwarna coklat เมฆสีเทา awan berwarna abu-abu ยางรถสีดำ Ban berwarna hitam หิมะมีสีอะไรสีขาว Apa warna salju putih พระอาทิตย์มีสีอะไรสีเหลือง Apa warna matahari kuning ส้มมีสีอะไร สีส้ม apa warna jeruk oranye เชอร์รี่มีสีอะไร สีแดง apa warna buah ceri merah ท้องฟ้ามีสีอะไร สีฟ้า apa warna langit biru หญ้ามีสีอะไร สีเขียว Apa warna rumput hijau ดินมีสีอะไร สีน้ำตาล Apa warna tanah coklat เมฆมีสีอะไร สีเทา Apa warna awan abu-abu ยางรถมีสีอะไร สีดำ Apa warna ban hitam